rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar agarki o'zi qilmayotgan bo'lsa ham masxara qilib qo'yishlikdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak biror bir kishi misvok tutayotgan bo'lsa misvok sunnati muakkadaligida shak shuba yo'q agar shu misvokni og'ziga bir yog'ochni yo boshqa narsani qilyapti masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini nuqsoni haqida fikr qilsin boshqa odamning qilayotgan sunnatini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan bo'lgan sunnatlardan misvot agar ummatimni mashaqqatga sop qo'yishlik o'yi xayoli bo'lmaganda ularni misvaqqa buyurardim va xuftan namozini kechaning uchdan birinchi qismiga tugaganda o'qishga buyurdim derdi shuning uchun ba'zi ulamolar masxara qilgan kishining kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deb tafsir qilishganlar ba'zilar ehtiyot tomonini olib va rasulihini o'ziga payg'ambar haqida ketyapti gap deyishganlar shuning uchun ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak birodarlar chunki biz islomni masxara qilingan tuzumda o'sdik shuning ta'siri bizda bu zaharning ta'siri bor birodarlar shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat yoinki boshqa narsani sahih hadislar bilan sobit bo'lgan sunnatni e, masxara qilishlikdan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak o'zi hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan biz bunga o'zimizning xatoyimizni hisobga olishligimiz o'zi yetadi bu aqidaviy masaladir